urtarriak amaika ditu gaurko honetan, ostirala da eta hau berri on albistegia duzu, berrio zarirretiaren albiste emankizun, eh, emankizuna. Lan kontuekin abiatuko dugu gaurko albistegia, zehatzago esan da berrio zarko aur eskolako kontratazio zerriendarekin. Aurreskolako eskolako ezitzailea izateko kontratazio zerrienda bat osatzea erabakizuen berrio zarko udalak eta iragan abenduaren amairuan egin ziren hautapen probak. Tira, ba, behin behin adineko emaitzak ikusgai diraia da berriozar.es udal webgunean emaitza hoiek urtarrilaren amalauan eta amabostean, hau da datorrien astelen eta aste artean aztertu halko dira, goizeko amar terdietatik amabi terdietara burlatako iturriondo enpresa zentroan, atarriabia etorbideko bat zenbakian. Hala eskatu duten eh, pertsonek Euskara proba ere egin alizanen dute urtarrilaren hogeita bian, goizeko bederatzietan Nafarroako administrazio publikoaren institutuan Iruñeko Navarreria kaleko hogeita emeretzigarren zenbakia. Ahozko proba azkenik urtarrilaren hogeita bederatzean eginen da ordu eta toki berean eta bestalde Euskara titulu ofizialak aurkeztu nahi dituztenek urtarrilaren hogeita bostera bitartean dute EPA zabalik. Berriozarko udaletxeko auzo bulegora eraman behar dituzte agiriak goizeko sortzietatik ordu bietara. Kontratazio zerrenda aur eskolako gaztelaniazko lehen berrioko lanpostuak betetzeko erabiliko da. Eta lan kontuetatik irigintza albisteetara pasako gara berriozarko bizi lagun askok gogo biziz espero zuten albiste batekin. Atzo Raul Maiza irigintza eta ingurune zinegotziak irrati honetan konfirmatu zuenez, berriozar etorbideko hogeita laugarren zenbakiko zorua maizuen etxean delako hori pavimentatu eginen dute azkenik. 2008 garren urtetik ari ziren afera horrekin gora tabera, Nafarroako gobernuak diru partida bat onartu zuen lan horietarako, baina krisia eta murrizketen ondorioz bertan bera gelditu zen. Ba, aste arzken honetan subentzioa ordainduko duela konfirmatu zuen esekutiboak eta beraz lanak 2008ko lehen iruilekoan hasiko dira, maizaren arabera entzun dezagun irigintza zinegotzia lo que es la Casa de los Maestros. Bueno, pues estaba dentro de las obras que financiaba el gobierno de Navarra. pero debido a, bueno, a la crisis y a los recortes que estaba aplicando el gobierno de Navarra, <clears throat> pues dejaba Berriozar sin, sin la subvención para poder hacer dicha obra. Bueno, desde que desde el área de urbanismo hemos peleado hasta, hasta, el, lo vamos, hasta el final para poder conseguir esta, esta subvención. Mm. Y así nos, la hizo llegar ayer el gobierno de Navarra, eh, diciendo que al final nos va a dar la subvención y poder hacer la, obra en el 2013. En el primer trimestre del, 2013 comenzaremos la obra de, la, de la Avenida Berrizar 24. Hortxe beraz, albiste hori, maizuen eetxea eh, ba, berrituko dure, dute zonalde hori eh, guztia, Eta beste kontu batzuetara ere, pasako gara Ernesto Prat berrio zartarriak iru ilargi laurden liburua argitaratu du. Berrio zartarriaren lehenengo ele berria da, liburuaren aurkezpena urtarrilaren eh, amaikan gaur bertan, iluntzeko sortzi erdietan eginen da, elizondoko gaztetxean aurrerantzean ere, berrio zartarriaren aurkezpena aurkezteko asmoa du egileak, baina aurretarako data zehatzik ez da finkatu guk behintzat dakigu. Dena den, liburua hauzalor euskaltegian, herria tabernan, kale berri tabernan eta azero dendan salgai dago. eta aste honetan ez, baina urrengoan hainbat eh, hitzordu dauzkagu aurre ikusirik, banka etikoari buruzko hitzaldia adibidez eh, antolatu dute, berriozarko Ateneoa izeneko ausnarketa eta eztabaidarako taldeak beste itzaldi bat antolatu du gure herri honetan, fiarek sustatutako banka etikoa izanen da itzaldi horren ardatzen nagusi eta Carlos Rei arituko da izlari lanetan. Itzordua kulturgunean izanen da, helduden aste urteko aste azkenean urtarrilak amasei arretxaleko zazpietan. Eta egun bat lehenago tokiko elkarteek antolatzen dituzten eh, jarduerak diruz eh, laguntzeko eh, justifikazioak aurkezteko azken eguna izanen da. Epea urtagilaren amabostean amaitzen da. Eta beraz ba, elkarte eta kolektibo guziek egun hori dute azken e, epea mm, justifikazio eta agiri hoiek aurkezteko diru laguntzak jaso nahi baldin badituzte. Justifikazioak derri derrigorrez izan beharko ditu jarduera bakoitzaren azalpen zehatz bat, balantze ekonomikoa, gastuen fakturak eta jardueraren berri emateko erabilitako euskarrien kopia bana. Eta astelen eh, honetan zabaldu eginen da motxila hogeita bat taldeari buruzko argazki erakusketa kulturgunean eh, motxila hogeita bat dakizuenez musika talde bat da Down Syndrome dun eta sortzi voluntariok osatua eta eh, ba, haien inguruko argazkiak ikusgai izanen dituzue kulturgunean datorren astelenetik ostiralera eta hain zuzen ere ostiralean eh, taldeak bideoklip berria aurkeztuko du berriozarren osarren muebete proiektuaren parte da egindako bideoklip berri hori eta berri entzunaretoan aretoan aurkeztuko dute esan bezala ostiralean arratsaldeko zazpietan eta bi euroko eh, sarrera eh, ba, eh, bi euroko prezioa izanen dute sarrerek izan ere ba, bideoklip honen grabaketan berrio ba, parte handi bat izan du berriozarrik grabatu zen ba, zati bat eta herriko hainbat pertsona daude proiektuan besteak beste mareako kutsi Romero, Fermin Goñi eta Miriam Raskin gainera, ba, bideoklipa oinarritua dagoen abestia kutsi romerorena da, no somos distintos izen burupean. Música Eta labur-labur bada ere, kirol eh, kontuak eh, aipatuko ditugu. Alde batetik, Los Amigos de la Montaña mendizaleak taldeak areso erritik urbil dagoen ulizar mendira eginen du urrengo ibilaldia. Itzordua beti bezala goizeko bederatzietan izanen da e, igandean eguzki plazatik abiatuta eta bestalde aurriko egunetan aipatu dugun legez BKM enditaldea ere lanean hasia da 2008ko federazio lizentziak tramitatzen otxailaren amabostera bitartean tramitatuko dituzte baimenak eta agiriak e, kiroldegian jaso eta utz ditzakezue hor jaso alizan dituzue txartelak ere tramitazioa egin ostean gainera BKM enditaldean federatutako lagunek low cost ikastaro bat egin ahal izanen dute, hogei euroko prezioan pioleta eta krampoiak erabiliz gelditzeko ikastaroa izanen da, eta egun bakarrean emanen dute Nafarroako Mendi Federazioko monitoreek. Eta kirol kontuetan Berriozar futbol elkartearen norgeiagokak aipatuko ditugu asteburu honetan jokatuko diren eh, partidak zehatzago esan da gizonezkoen futbolari dago dagokionez lehen regional mailako taldea Lezkairuren aurka arituko da larun batean Arriatsaldeko 3 terdietan hemen Berriozarren eh, bigarren mailako gazten eh, taldeak Burladesen kontra jokatuko du larun batean goizeko 10 herri paganean kadeteak A taldea salesian Salesianorsen Eh, kontra hariko da larun batean ere e, goizeko amarrietan ere baina uarten eta kadeteak B taldeak berriozarren eh, jokatuko du osen kontra ere larun batean eguerdiko ordu batetan aurriak A taldea baztan izanen du aurkari larun batean goizeko amaik aterdietan elizondon eta bukatzeko aurriak B taldeak bide zarria izanen du aurrez aurri larun batean goizeko amaik aterdietan Berriozarren. Emakumezkoen eh, futbolari dagokionez, erregional mailako emakumezkoen eh, talde berrio zartarrak izarrearen eh, kontra jokatuko du larun batean arriatxaleko zazpi terdietan lizarrean eta emakumezkoen sortziko futbol taldea gazte berriaken kontra jokatuko du larun batean goizeko amarretan hemen berrio zarren. Zortziko futbola zari garela, ba, gizonezkoen zortziko futbola ere aipatuko dugu. Gogoratu, lau talde ditugula hemen eh, berrio zarrien, A, B, C eta D. A taldea itaroa uarteren kontra jokatuko du, larun batean goizeko bederatzi terdietan uarten B taldea. Lezkairuren kontra hariko da larun batean, goizeko amarrak laurden gutxitan berriozarren eta hemen ere jokatuko du berriozarren ze taldeak Santo Tomasen kontra larun batean amaikak eta barkatu amarrak eta laurdenetan. De taldeak azkenik beriainen kontra jokatuko du larun batean amabietan beriainen. Eta azkenik arna sartu eta futbito norgeiagokak aipatuko ditugu. A taldea kirol esporten kontra jokatuko du larun batean e, eh, amabietan orkoienen. B taldeak atxeden aldia izanen du. Z taldea ardoiren kontra jokatuko du. Amarrietan zizur nagusian D taldea sanzerninen aurka hariko da. Larun batean ordu batetan berriozarren eta berriozarren ere E taldea Elorriren eh, kontra amaiketan eh, berriozar F, gazte berriaken eh, kontra jokatuko du larun batean amabietan berriozarren eta G taldeak gazte berriaken aurka ere larun batean amabiterdietan antxoainen H taldea gazte berriak izanen du aurrez aurre ere badirudi antxoaingo eta berriozarko taldeak ba, elkarrekin jokatuko dutela e, larun bat honetan amabietan H taldea gazte kontra berriozarren. I taldeak H aldia izanen du, J taldea mendilorriren kontra hariko da ordu batetan berriozarren, K taldea sanduzelairen aurka hariko da amabiterdietan sanduzelain, eta bukatzeko L taldea, nesken taldea, agoitzen aurka hariko da larun batetan, arratsaleko lauretan berriozarren. Berriozarren. gure kiosko digitala zabaltzeko ordua iritsi zaigu berri egunkariarekin eginen dugu lehenik eta behin EAJaren Euskadi buru batzarriko burua biharra aukeratuko dute e, hortu zar da autagai nagusia horixe da lerro nagusietako bat Euskara zargitaratzen den egunkari bakarrean bestelako kontuen artean herrira kolektiboko kidei egindako elkarrizketa reportaje bat dago el titular honekin siglen gainetik pankarta honen atzen jendarte osoak du lekua. Eta bukatzeko beste lerroburua unabarmentzen du berriak. Kristina Goirizelaia presoa Espainiaratu duten. Diario de noticias hartuko dugu oraingo honetan, eh, lerro honekin zabaltzen du bere gaurko edizioa Nafarroako larrialdi agentziako langileek salatu dutenez, larrialdietako ambulantziak lanez gainezka daude. Eta beste elkarrizketa bat Jon Garairi egindakoa, ba herrira kolektiboko kidea berau ere. Gizarte mailan borondateen bategiteak gobernuak presoekiko duen jarrera aldaraziko du, hori xe dio Jon Garaik bestalde ekonomia e, kontuetan labek egindako salaketa bat. Zunzundegiko muntaketa lerroa geldiaraztea agindu du sodenak. Bukatzeko, hause parlamentuaren gehiengoak deitoratu egindu atzera botatako aurrekontuak barzinak inposatu izana. gara egunkarian azkenik hause irakur dezakegu sakanak arreta jarri du konpostatze sistema frantziar batean e, bestelako kontuen artean ba, biharko manifestazio hori nazioarteko babes nabarmenak biharko itzordurako eta bukatzeko lerroburu hau nabarmenduko dugu Nafarroan duela hogei urte desagertutako egoerak berpiztu ditu pobrezia egoerak Tira ba, hause izan da dena, gaurko egunkari irakurketari dago orain eguraldia. Eguraldia. dena fresko gaurko honetan bi graduko temperatura daukagu berrio berriozaren une honetan eta badirudit termometroek pixkatxo batean bada ere gora eginen dutela datozen orduetan bederatzi graduko temperatura maksimoak izanen ditugu edo espero ditugu arriatxalde parterako zeruei dago kionez lainoak estalita agertuko zaizkigu ba jardunaldi egun osoan zehar. Hau izan da dena, gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozari irretiaren sintonian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.